Toe sê die Heere vir Noag, jy en jou hele gezin moet in die ark ingaan. Ik het jou gezien en onder hierdie geslag bevind ik jou rechtvaardig. Van al die reindieren moet jy sieve paren, mannelijk en vrouwelijk, saalvat en van al die onreindieren net een paar, mannelijk en vrouwelijk. Ook uit die voels moet jy sieve paren, manniekies en wijfies, saamvat. Dit moet jy doen om al die soorten op die hele aarde aan die lewe te laat blijven. Oor 7 dagen zal ik dit 40 dagen en nachten lang laat reen in alles wat leef, wat ik gemaakt het, wegvee van die aarde af. Noach het alles gedoen soos die Heere om beveel het. Noach was 600 jaar toe die vloedwaters oor die aarde gekom het. Noach en sy seens en sy vrou en sy skoondochters het in die ark ingegaan vir die vloedwaters. Die rein en die onrein dieren, die voels, en die dieren wat kruip, het in pare, mannelijk en vrouwelijk, van Noag toe in die ark gekom soos God vir Noag gesê het. Op die zevende dag het die vloedwaters oor die aarde gekom, precies op die zeventiende dag van die tweede maand van die 600ste jaar van Noag het die fonteine van die grootwaters opgebreek. Die vensters van die hemel is opgemaak, zodat so daar een stortreen op die aarde geval het, 40 dagen en 40 nachten lang. Dit was die dag waarop Noach en zijn seens, Sim, Gam en Javet, en sy vrouw en sy drie skoondochters allemaal saam in die ark ingegaan het. Hulle, en elke soort wilde dier en makdier, en al die soorte dieren wat kruip, en elke soort voel, alles wat vlieg, het ingegaan. Van al wat leef, het daar pare paren aan Noach toe in die ark gekom. Hulle het ingekom, mannelijk en vrouwelijk, soos God vir Noach gesê het. En twee die Heere die ark achter Noach toegesluit. Die oorstrome het oor die aarde gekomen veertig daal lang, en die water het al hoe meer geword. Dit het die ark opgelig en die ark het begin opstijg boek aan die aarde. Maar die waters het nog meer en nog sterker geword op die aarde en die ark het op die waters begin drijf. Die waters op die aarde het nog meer en meer geword, zodat so hulle al die hoë berge wat daar onder die hemel is, bedek het. Die water het amper 7 meter boek aan die berge gestijg en dit bedek. Al wat op die aarde geleef het, het omgekom, dieren wat kruip, voels, martieren, wilde dieren, ja, alles wat op aarde wemel, ook al die mensen, alles wat die levensasem in die mees gehad het, alles wat op land geleef het, is dood. So het God alles wat op die aarde geleef het, uitgewis, mens en dier, ook die wat kruip, en die voels, hulle allemaal is weggeveer van die aarde af. Net Noach en die by hom in die ark is gespaar. Die water het die aarde 150 dagen lang oorstroom.